lakini sio pesa ambazo amezitaja kwenye barua. Kwa kumbukumbu ambazo nazo mimi, sio zaidi ya milioni uh, dola elfu tatu au milioni tatu ambazo yeye anadai klabu, na kama asema kwamba anadai milioni kumi na mbili labda au na vielezo vya kutosha kutosha kwamba ndio hizi pesa ambazo nawadai nyinyi, lakini kwa sisi rekodi zetu hazionyeshi kama anadai shilingi milioni kumi na mbili kama hivyo wametangaza kwenye habari. Tutasubiri barua kutoka TFF wakituandikia sisi, tutawaambia pesa ambazo sisi hatudai na tunamlipa shilingi ngapi. Kwa hela ambazo hatudai, kwa nini tusimlipi? Kwa sababu ni haki yake.